ինչը իրենից ներկայացնում գործարքը։ Մենք մեր առօրյա կյանքում անընդհատ իրականացնում ենք տարբեր գործարքներ, միգուցե չհասկանալով, որ դա իրենից հենց գործարք է ենթադրում։ Քաղաքացիները հաճախ ֆինանսական գործարքների ժամանակ չեն կարևորում փաստաթղթային ապահովումը, որևէ մեկին գումար տալը եւ դրա հավաստող փաստաթուղթ չստանալը կարող է խնդիր դառնալ։ Ի վերջո, մարդկանց հացնելով դատարան։ Օրենսդրությամբ գործարքների համար սահմանված են ինչպես բանավոր, այնպես էլ գրավոր ձևեր։ Ինչպես են կնքվում բանավոր եւ գրավոր գործարքները։ Գոյություն ունեն նաև կեղծ եւ շինցու գործարքներ նման գործարքներ, որ դեպքերում է ավելի շատ հանդիպում։ Օրենք եւ իրականություն հաղորդման այսօրվա հյուրը փաստաբան Ռոման Երիցյանն է։ Պարոն Երիցյան, բարև ձեզ։ Այսօր դուք Արցախի հանրային ռադիոյի օրենք եւ իրականություն հաղորդաշարի հյուրն եք եւ այսօր մենք խոսելու ենք գործարք առանց փաստաթղթերի թեմայի մասին։ Մեր առօրյա կյանքում հաճախ հանդիպող երևույթներից այսօր շատ ակտուալ է գործարքը։ Նախ կխնդրեի իրավաբանորեն ներկայացնեիք ինչ է գործարքը։ Գործարքը դա կամային ակտ է, որը կարող է կոնկրետ ինչպես քաղաքացիների, այնպես էլ քաղաքացու եւ իրաբանական անձի, քաղաքացու եւ համայնքի, քաղաքացու եւ պետության, իրաբանական անձի եւ համայնքի կամ համայնքի եւ պետության միջև այդ կամային ակտը ուղղված է որոշակի իրավարաբերություններ ստեղծելուն, փոփոխելուն կամ դադարեցնելուն։ Այսինքն գործարքն իրենց ներկայացնում որոշակի կամային ակտ, դա գրավոր թե բանավոր եղանակով, կնքված քաղաքացիական իրավունքի սուբյեկտների միջև, որ առաջացնում է համապատասխան հետևանքներ։ Այդ հետևանքներն են իրավարաբերության ստեղծումը, դադարեցումը կամ փոփոխումը։ Պարոն Երիցյան, քաղաքացիները հաճախ գործակների ժամանակ, հատկապես ֆինանսական, հա, գործակների ժամանակ չեն կարևորում փաստաթղթերի ձևակերպումը, ինչն է հետագայում խնդիրներ է առաջացնում։ Տեսեք, օրենսդիրը քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանում է գործակի ձևի վերաբերյալ որոշակի պահանջներ հիմնականում նվազագույն աշխատավարձի 20 հապատիկը դերազանցող ցանկացած գործարարք այս նվազագույն աշխատավարձի 20 հապատիկը ասելով մենք հասկանում ենք 20000 դրամ այսինքն 20000 դրամը գերազանցող ցանկացած գործարք, օրենսդրի պահանջով պետք է կնքվի գրավոր եղանակով։ Եվ այդ գրավոր ձևի չպահպանումը իրենից հանգեցնում է որոշակի հետևանքներ։ Պայմանական օրինակ քաղաքացին ան քաղաքացի բ-ից պարտքով, հա, որպես փոխառություն վերցնում է 25000 դրամ։ Օրենսդիրը պարտավորեցնում է, որ նման գործարքը պետք է կնքվի գրավոր եղանակով, իսկ գրավոր ձևի չպահպանումը հանգեցնում է պայմանագրի առոչինչ լինելուն։ Այսինքն օրենսդիրը նման պայմաններում համարում է, որ քաղաքացին չի մտել որևէ իրավական փոխհարաբերության մեջ եւ նշում է, որ այդ պայմանագիրը առոչինչ է։ Այդ գործարքն առոչինչ է։ Ինչ ենք հասկանում գործարքն առոչինչ ասելով, որ այն չի հանգեցնում որևէ իրավաբանական հետևանքի եւ և այն ամենը, ինչը գործարքով կողմերը մեկը մյուսից ստացել են, նրանք պետք է վերադարձնեն մեկը մյուսին։ Ինչ դժվարություններ առաջացնում, եթե քաղաքացին կնքեց այդ 25000-ի վերաբերյալ գործարք, սակայն դրան գրավում տեսք չտվեց, դա իրենից ներկայացնում է որոշակի բարձրություն, որովհետև մյուս քաղաքացին կարող է լինել անբարեխիղճ եւ նշել, որ տես ես քո այդ գործարքի մեջ չեմ մտել։ Ընդհանրապես քո այդ որևէ գործարքի մեջ չեմ մտել։ Եվ եթե քաղաքացի ան արդեն դիում է դատական պաշտպանության խնդրում որ վերադարձնեն իր 25000 դրամը, արդեն նա զրկում է դատանում վկաների ցուցմունքի վրա հենվելու հնարավորությունից, այսինքն ինքը չի կարող դատանին ներկայացնել, որ տես, ես օրինակ C-ի կամ D-ի ներկայությամբ եմ ես 25000 դրամ փոխանցել, դա տան նման ապացույցը չի ընդունելու։ Միևնույն ժամանակ այդ նույն քաղաքացին չի զրկվում այլ ապացույցներ ներկայացնելու հնարավորությունից։ Օրինակ գրավոր ապացույցներ, որպեսզի օրինակ կարող են հանդիսանալ SMS հաղորդագրությունները, որ վերադարձրու իմ 20 25000 դրամը, իսկ մյուս քաղաքացին նշում է հիմա չունեմ 2 օր հետո կվերադարձնեմ։ Այդ ապացույցը դա տանը կարող է ընդունել եւ ընդունում է ոչ թե 25000 դրամը վերադարձնելու պահանջով գործիքնություն անելու համար, այլ գործարքի առողջության հատկանիշներին անդրադառնալու համար։ Այսինքն, եթե դատարանում ձեր բերվեց համապատասխան այդպիսի ապացույց եւ այդ ապացույցը ներկայացվեց դատարանին, դատարանը կկիրառի առողջինչ գործարքի համավերության հետևանքները, կասի տեսեք ձեր միջև գործարքը գրավոր չի պահպանվել, դա հանգեցնում է գործարքի առողջինչ լինելու եւ ես կիրառում եմ առողջի գործարքի համավերության հետևանքները եւ պարտավորեցնում եմ 25000 դրամը վերադարձնել իրեն։ Ոչ թե որպես գործարքի հետևանք, այլ առողջի գործակի համավերությանից, այսինքն դա դրան համարում է որ ձեր միջև որևէ պայմանագիր ըստ էության իրավական որևէ պայմանագիր չի կնքվել առողջ ինչ է ձեր միջև տեղի ունեցած իրավահարաբերությունները եւ պարտավորեցնում եք 25000 դրամ վերադարձնել այլ է հարցի եթե գործարկում են մեկ գրավոր տեսք Օրինակին վերաձօրինակում եթե կարծարկում են հնարավոր տեսք, քաղաքացիան շատ հեշտ կարող է դիմել դատարան եւ ասել պարտավորեցեք վերադարձնիցին 25000 դրամը եւ դեռ ուշացրած օրերի դիմացել պարտավորեցրեք օգուտին զգանձան նաեւ համապատասխան տոկոսները։ Տոկոսները տարեկան 12% տոկոս տոկոսադրույթ Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի սահմանված այդ տոկոսադրույքի չափն է։ Եվ բավական է ինք ներկայացնել ընդամենը այդ գրավոր գործարքը, որպեսզի իր վկայակոչված փաստը համարվի հաստատված։ Իսկ եթե մյուս կողմը արդեն ասի, ես 25000 դրամ վերադարձել եմ, նա արդեն ինքը պետք է ապացուցի այդ փաստը եւ համապատասխան կրկին գրավոր ստացական կամ որևէ այլ փաստաթուղթ ներկայացնի, որ ինքը իրոք այդ 25000 դրամը վերադարձրել է։ Սա ես պայմանական օրինակ բերեցի փոխառությունից։ Այս նույն խնդիրը կարող է առաջանալ նաև այլ իրավիճակներում։ Հաճախ են լինում նաև դեպքեր, երբ որ քաղաքացիությունը ձեռք է բերում ավտոմեքենա, սակայն պետական մարմնում դա չի գրանցվում կամ կողմերի միջև գրավոր գործարքար հասարակ չի քնքում։ Սրա համար օրենսդիր արդեն այլ պահանջներ ունի։ Ավտոմեքենան ինքը տրանսպորտային միջոցը, բացի գրավոր ձևից օրենսդիրը պահանջում է նաև նոտարական վավերացում կամ նոտարական վավերացման բացակայության պայմաններում պետական գրանցում։ Եվ եթե այդ կանոնը չի պահպանվում, կրկին առնչում են գործարքի առողջության հետ։ Այսինքն առավելագույն ինչը դու կարողանալու ես ստանալ, դա եթե դու գումար վճարես, գումարի վերադարձներն էլ եթե ապացուցես, որ իրոք գումար ես վճարել եւ իրոք տրանսպորտային միջոցի համար ես այդ գումարը վճարել, այն ձեր գրելու նպատակով, սակայն գրավոր գործարք չես կնքել։ Պարոն Եվիցյան, սա գրավոր եւ բանավոր գործարքի մասին է, գոյություն ունի նաեւ կեղծ եւ շինծու գործարք, այո։ Այո, կեղծ եւ շինծու գործակները եւս գոյություն ունեն, քաղաքացիական օրենքի կեղծ եւ շինծու գործակները եւս համարում է առողջիչ գործակներ։ Բերեմ օրինակ որն է կեղծ, որն է օրենքի դիտարկում։ Կեղծ գործարք որն է դիտարկում շինծու, ուրեմն կեղծ գործարքային գործակներն են, որոնք ի սկզբանե կնքել են որևէ իրավաբանական հետևանք չառաջացնելու նպատակով։ Իսկ շինծու գործակները այն գործակներն են, երբ կնքվում է որոշակի գործարք, սակայն այն կնքվում է մեկ այլ գործարք քողարկելու նպատակով։ Օրինակ, ինչ որ մի պարտավորությունից խուսափելու համար ես կնքում եմ ոչ թե առողջարքի պայմանագիր, այլ կնքում եմ նվիրատվության պայմանագիր, սակայն ըստ էության իրականում փաստացիներ միջև տեղի ունեցել նվիրատվություն։ Այսինքն ես առողջարք, այսինքն ես օրինակ հերախոսը վաճառում եմ իրականում ձեզ 200.000 դրամով, բայց որպեսզի դուք ցույց չտաք, որ դուք դրա դիմաց ձեռք եք բերել 200.000 դրամ, ցույց չտաք, որ ձեր գույքային ֆոնդը ավելացել 200.000 դրամով մենք պայմանագիրը ձևակերպում ենք իրականում որպես նվիրատվություն։ Այդ ժամանակ շահագրգիռ անձը կարող է դիմել դատային եւ պահանջել, որ կիրառվի շինցու գործարքի համավերության հետևանքները եւ իրական դատան հաստատի, որ ձեր միջև կնքվել է ոչ թե նվիրատվության, այլ առուվաճարքի պայմանագիր։ Այդ շահագրգիռ անձանցից կարող է հանդիսանալ օրինակ ձեր պարտատերը, ում դուք պարտքեք։ Ինքը ցույց է տալիս, որ դուք ունեք 200.000 դրամ կամ այն անձը հոգուտում ձեզնից պետք է գանձի ալիմենտ կարող ասի տես ինքը 200 հազար դրամա ձեր բերել, բայց այդ 200.000 դրամից ալիմենտ չվճարելու դիտավորություն ունենալով իրականում կնքելա նվիրատվություն։ Իրականում կնքելա փոխառություն պայմանագիրը ձևակերպելա որպես նվիրատվություն։ Գեղձ գործարքներն էլ, ինչպես նշեցի, դրանք առերևույթ առանց որևէ իրավաբանական հետևանքներ առաջացնելու կնքված գործարքներն են նման գործակներ օրինակ կրկին պարտավորությունից խուսափելու համար ես նշում եմ որ իբր թե տունը վաճառել եմ ձեզ սակայն փաստացի շարունակում եմ հանդիսալ տան հանդիսանալ տան սեփականատեր շարունակում եմ հանդիսանալ տան վարձատու որևէ իրաբանական հետևանք չեմ ցանկանում առաջացնել ընդամենը ինչ որ մի բանից խուսափելու համար կնքում եմ այդպիսի կեղծ գործակ օրինակ սնանկության գնալու նպատակով օրինակ որոշակի պարտավորություններից խուսափելու նպատակով, օրինակ գույք թաքցնելու նպատակով, առանց որևէ իրավաբանական հետևանքի, ես ինքը իրականում ես ու դուք առողջակի իրավարաբերությունների մեջ չեք մտնում։ Իրական տունը շարունակում է մնալ իմս, ես եմ շարունակում հանդիսանալ տան փաստացի սեփականատեր, բայց ուղղակի այդ տան սեփականության իրավունքից օտարելու, ցրելու նպատակով որ կես գործարքին կնքում որ գույքը օտարեցի ձեզ։ Նման գործարքները եւ շահագրգիռ անձանց պահանջով դատարանը կարող է դիտարկել առողջիչ եւ կիրառել առողջիչ գործարքյան վավերության հետևանքները։ Պարոն Երիցյան, ձեր պրակտիկայում հաճախ եք հանդիպել այդ նման գործարքների ինչի մասին խոսել եք։ Կեղծ գործարքների եւ շինծու գործարքների հանդիպում ենք շատ, բայց ավելի շատ մեր պրակտիկայում հանդիպում ենք տեսել մալորեցան ազդեցության տակ ընկված գործարքների, խափերության ազդեցության տակ ընկված գործարքների, որոշ դեպքերում նաև բռնության կամ սպառնալիքի ազդեցության տակ ընկված գործարքների, որոնք եւս շահագրգիռ անձանց պահանջով կարող են ճանաչվել, անվավել, ու սրանք արդեն բարերը հուշում են թե ինչպիսի գործարքներ են, օրինակ խափերությունը ինքը ներկայանում է որպես գույքի սեփականատեր, գույքը վաճառում է, սակայն բարձում է, որ ինքը չի հանդիսանում գույքի սեփականատեր, օրինակ այդ գույքը գողացված է։ գույք Բռնության ազդեցություն նույնպես բառը հուշում է գործակցում է որոշակի բռնության ազդեցության, տակ սրանք իրավական դաշտում անվանում են ստրկացուցիչ գործարքներ։ Իսկ մոլորությունը արդեն մոլորության ազդեցության տակ կնքված գործարքը դա այն գործարքն է, երբ որ գործարքի էական պայմանների շուրջ պայմանագիրը կնքելիս մի կողմը մոլորվում է։ Օրինակ, ես կարծում եմ, որ ձերք են բերում իրական iPhone հեռախոսի վրա օրինակը բերեմ, ես ձեր կարծում եմ, որ ձերք են բերում ռեալ, ոչ պատենտ, օրիգինալ iPhone հեռախոս, սակայն ձեր բերելուց հետո բարձում է, որ այն ոչ օրիգինալ։ Այդ դա մոլորության ազդեցության տակ ընկված, ու դա նաև իր մեջ պարունակում է խափերության ազդեցության տակ ընկված գործարքի հատկանիշներ։ Սակայն եթե անգամ վաճառողը չունենա դրա վերաբերյալ որևէ տեղեկություն, մոլորության ազդեցության տակ ընկը ձեր բերեք անպատասխան հեռախոսը, դա տանը կարող է գործարքը դիտարկել որպես մոլորության ազդեցության տակ ընկված գործարք։ Կամ ձեր քեմբերում այնպիսի գույքոր, որ կարծում եմ կարող եմ օգտագործել, այս ինչ նպատակով, սակայն հետագայում բարձրում է, որ այդ գույքը այդ ինչ նպատակով օգտագործել հնարավորություն ես առհասարակ չունեմ։ Եվ գործարքը կնքելու պահին ես պետք է չիմանայի, որ դա իրականում այդ գույքը չի։ Գործարքը կնքելուց հետո կամ չունենայի ռեալ հնարավորություն իմանալ, որ դա այդպիսի գույք է։ Գործարքը կնքելուց հետո ես իմանում եմ, որ այդ գույքը չեմ կարող օգտագործել ըստ իմ նախատեսած նպատակային նշանակության եւ դիմում եմ դատարան, որպեսզի դատարանը գործարքը դիտարկի որպես մոլորության ազդեցության տակ կնքված գործարք։ Ես գործարքների հիմնականում հանդիպում եք սնանկության վարույթում, նույն հաճախականությամբ հանդիպում եք նաեւ շինցու գործարքներին, եթե խոսենք պրակտիկայից եւ շինծու գործարքները գերակշռում են այո գործարքներին։ Պարոն Երիցյան, հուսանք մեր հաղորդաշարի միջոցով եւ բավականին դուք մանրակրկիտ ներկայացրեցիք, քաղաքացիները հնարավորինս զերծ կմնան գործարքներ կնքել եւ ավելի շատ փաստաթղթային գործարքներ պիտի լինեն։ Փաստաբանական պրակտիկայում ընդհանրապես եւ իթե բոլոր անձինք երբ որ ներկայանում են, հենց ներկայանում են այդ խնդրով, որ թես մտնենք որոշակի քաղաքացի իրավական հարաբերությունների մեջ, սակայն չենք պահպանել գործարքի գրավոր ձևի պահանջները։ Բոլոր գործարքների չէ, որ օրենքների պահանջում օրինակ գրավոր ձև։ Տեսեք, օրինակ նվիրատվության պայմանագիրը, եթե դա կնքման պահին կատարվող գործարք է, կարող է լինել նաև բանավոր։ Օրինակ հարսանյա ծառայության ժամանակ հարսի ծնողները փեսային կամ փեսայի ծնողները հարսին որոշակի նվերներ են հատկացնում։ Ու այդ պահին նրանք գրավոր պայմանագիր չեն ձևակերպելու, որ տես ես քեզ նվիրեցի այս իշխույքը հա։ դա կնքման պահին կատարվող գործարք է եւ որ հենց դիրը հնարավորություն է ասում է սա նորմալ է սա իրավական է որ դու սրա վերաբերյալ գրավոր գործարք չես կնքում, այլ բանավոր գործարք ենք։ Նվիրատվություն որպես բանավոր գործարք է կնքում եւ սա կնքման պահին կատարվող գործարք է, որը որ նորմալ է թե իրավական եւ թե այսպես պրակտիկ տեսանկյունից։ Սակայն դա առաջացնում է որոշակի դժվարություններ հետագայում որևէ կողախտված իրավունքի վերացնելու համար դատական պաշտպանության դիմելիս կամ արտադատական եղանակով քո իրավունքները պաշտպանելիս առաջացնում է որոշակի խնդիրներ կապված քո իրավունքների պաշտպանության հետ, կապված որևէ փաստ ապացուցելու հետ, այլ կլիներ հարցի եթե այդ ամենը գրավոր ձևակերպված լիներ։ Եվ ինչ կցանկանայի հավելել, այս իմ կողմից քիչ առաջ թվարկված գործակները սրանք ոչ բոլոր անվավեր գործակի տեսակներ են, որոնց դերի նախատեսում են նաև անվավեր գործակի բազմից այլ տեսակներ, օրինակ օրենքի պահանջների չհամապատասխանող գործարքը, հա։ անչափահաս անձի հետ կնքված գործարքը միջև 16 տարեկան չլարացած անձի հետ կնքված գործարքը, միջև 14 տարեկան չլարացած անձի հետ կնքված գործարքը հատուկ օրենքներով նույնպես նախատեսում է անվավեր գործարքի համապատասխան հիմքեր գործարքի անվավերության պահանջով դատական պաշտպանություն հայցելու համար օրենսդիրի տեսեք նախատեսում է նաև որոշակի ժամկետներ։ Օրինակ, խափերության, բռնության, մոլորության, այդ ստրկացուցիչ գործարքներով դատական պաշտպանության դիմելու առավելագույն ժամկետը օրենքի նախատեսում է 1 տարի։ Սկսած այն պահից, երբ քաղաքացին իմացել կամ պետք է իմացած լինել իր խախտված իրավունքի մասին։ Օրինակ, երբ դու parzեցի, որ ես հերախոսը իրականում պատենտ հերախոս է ձեր բերել, այդ պահից սկսած դու ունես 1 տարի ժամկետ կամ երբ որ հնարավորություն ես ունեցել բարձր որ է թերապոս իրականում պատենտ է, 1 տարի ժամկետներս դիմել դատարան եւ քո դատական պաշտպանության իրավունքը իրացնել։ Դատարանը ինքնին անկախ նրանից հայցային վաղամության ժամկետը լրացած է, թե չէ քո հայցայդիմը ընդունելու է վարույթ, եթե ձևի եւ ողանդակության կանոնների համահունչ է հայցայդիմը ընդունելու է վարույթ եւ առնելու քննության։ Սակայն ոչ բարեխիղճ պատասխանողը կարող է դեպք ներկայացնել հայցային վաղամության միջնորդություն եւ դատարանը արդեն ստիպված օրենսդրի իմպերատիվ նորմի պահանջի հիման վրա կիրառելու է հայցային վաղամություն եւ հայց մերժին ասելու է հայցային վաղամության ժամկետը բացես թողա մնացած գործարքների օրինակ արվոչի գործարքյան վավերության հետևանքների կիրառելու պահանջով դատական պաշտպանության դիմելու առավելագույն ժամկետը 10 տարի Այսինքն դու 10 տարվա ժամկետում իրավունքների դիմել դատան ասես այս գործարքը կեղծ է Այս գործարքը շինծու է։ Այս գործարքը ուրիշ հատկանիշներով պայմանավորված առ ոչինչ ընդունում համավերության հետևանքները կիրառես։ Սրա համար ունի դի նախատեսում է 10 տարի ժամկետ սկսած այն պահից, երբ դու իմացել կամ պետք է իմացած լինեի քո իրավունքի խախտված լինելու մասին։ Ես ընկրկին անգամ շնորհակալ ենք մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ հրավեր առաջարկելու եւ ուրախ եմ, որ որևէ հարցով կարող եմ օգտակար լինել ցանկացած քաղաքացու։ Իրավագիտակցության բարձրացումը օգնում է ճիշտ կողմնորոշվելու իրավական դաշտում եւ առաջացած խնդիրները լուծելու բացառապես օրենքի ուժով։ Հետևենք օրենքներին, լինենք իրազեկ, խուսափենք խնդիրներից։